Fatima. พระคะวา Amen. Boa. ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกระบุโทโยสัพปานินังสารนังเขมมุตตะมา เป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าบุตโดุขาสหาตาจวิทาตาจหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัด งชีวิตังกิจังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันดันโตหังจริสามิพุทธาเสวสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพุทธธรรม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 ยังปัสสุทังอิทัข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า ได้ควรควายคุณใดในปัจนี้สาเวตีอันตรายามิมหสุตัสสเตกสาอันตรายทั้งปวงอย่า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยยวาจายวเทตัสาวาด้วยกายก็ดี ด้วยวาจา ก็ดี ด้วยใจก็ดีบุตเทขุคัมมังปัตตังมยายัง กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าบุโธปฏิคันหัตุหัจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดสิ่งโทษด้วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเท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 จ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันทิติโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง อาคาริโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ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 รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อันดมยังธรรมาพิคิติงกะโรมาเซสวากาัตาริกุณโยคาวะเซนาสโยพระ ประกอบด้วยคุณ คือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้น โยมัคคาตาปริยติวิโมกเตโตเป็นธรรมนันจำแนกเป็นมาคุณปริยานและนิพพาน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 ดุติยานุสติทานัง วันดามิตังสิเรนะหัง ข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าว ธรรมาสหัสมิดาโสวาธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรม พระธรรมเป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้า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 ชีวิตนี้แด่พระธรรม วันนันัวหังจาริสามิธรรมาเสวะสุธรรมธรรมข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพุทธธรรมซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาติเมสารนังอัญญังธรรมโมเม สารนางวรังสารนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารนาอันประเสริฐของข้าพระเจ้า เอเตนะสัจวะเทนวะเทยยังสาตุสาสนีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันธมาเนนยังปุญญังปัสสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระธรรม ได้ครไขวบุญใดในบัดนี้ สัพเิติอันตรายามิมหิสุงตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นบอกกายนวาจายวเทตสาวา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 กาลันตเรสังวริตุงวะธรรมีเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันดมยังสังขารนุสติในยังกโรมาเซ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 รงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนพระคาวตโวสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด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 ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสบุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นาเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ นั่นแหละรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโย เป็นทรงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ปาหุนายโย เป็นทรงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ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 ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ท่านดัมมยังสังทาพิกิติงกโรมาเซสัทธามโชสุปฏิปาติคุณาดิยุตโต พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาพิโทอริยบุคลาสังคเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลนันประเสริฐแปดจำพวก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 ทาติยานุสติทานังวันดานิทังสิเรนังข้าพระเจ้าไหวพระทรงหมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองที่สามด้วยเสียงก้าว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 สารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระทรงเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้า เอเตนะสักวะเทนวะเทยยังสาธุสาสนีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้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 สัพเพปิอันตรายามิมเหสุปัสสเตชะสาอันตรายตั้งปวงอย่าได้มีแค่ข้าพระเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเนวาจายวเจตสาวา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 กาลันตะเรสังวริตุงวสังเท เพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป เปิดไปหน้าสามสิบสองหันดัมยังอภินาหาปัจจเวคนาปาทั้งพนามาเซ รธรรมโมีเรามีความแก่เป็นธรรมดา ชารอนาติตเราร่วงนความแก่ไปไม่ได้ บายาทิธรรมโมลี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 ดีหรือชั่วตาสานายาโทภวิสามีเราจะเป็นผู้รับผลของกัรนั้น เอวังธามิยตินะปัจเจเวทิตพานเราจะพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเลย เปิดไปหน้าสามสิบเจ็ดแผ่เมตตาสัพเพสัตตา ทายโยปนามาเสอิมินาปุญญากรรมเมนาอุปชายาคุณตาราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตา สุริโยจันทิมาราชาคุณวันทานราปิกาพรามมาราชอินทาจโลกาภาราชเทวตายาโมมิตามนุสสาจามจตาเวริกาปิกา สัพเพสัตตาสุขีโหนตุคุญญานิปัสสตานิเมสุขังจักขิวิทังเทนตุขิปังปะเปทะโวมะทังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุติเสนาจา ทิพาหังสุรเพเดวะตันหุปาดานาเชตนังเยสังตานินาธรรมายาวานิปานโตมะมัง นาสันตุสัพพะดาเยวายัตถาชาโตภเวภเว อุชุติตังสติปัญญาสัมเลโกวิริยามยินามาลาลพันตุโลกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมบุตราทิภาวะโรนาโตธรรมโมนาโตวารุตตโม นาโคปเิกาพุทโธจะสังโฆนาโคตโรมนังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังรักันตุมา ก็การทำวัดเย็นก็สิ้นสุด แต่เพียงเท่านี้ คลาคาทโยภะนะหามาเสสามบุตโตติปัฏฐานเสโทนิสินโนเทว ยังยา Mm. อย่างวนเวียนในวัฏ Sir. Boa. Passar.